Awit, Kabanata 31 Lumalapit ako sa iyo, Yahweh, upang ingatan. Huwag mo sana akong ilagay sa kahihiyan. Ikaw ay isang Diyos na makatuwiran. Iligtas mo ako itong aking kahilingan. Ako'y iyong dinggin. Iligtas ngayon din. Sana'y ikaw ang aking maging batong kublihan, matibay na puta para sa aking kaligtasan. Ikaw ang aking kanlungan at sanggalang, ayon sa pangako mo, akayin ako't patnubayan. Iligtas mo ako sa nakaumang napatibong laban sa panganib sa iyo, mga nganlong. Sa iyong kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay. At sa ati, ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Ikaw ay namumuhi sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosang walang halaga? Ngunit sa iyo, Yahweh, ako umaasa matutuwa ako at magagalak dahil sa pag-ibig mong wagas. Paghihirap ko'y iyong nakikita. Alam mo ang aking pagdurusa. Di mo ako hinayaan sa kamay ng kaaway. Binigyan pa ng laya sa aking paglalakbay. O Yahweh, sana'y iyong kahabagan, sapagkat ako ay nasa kaguluhan. Namamagana ang mata dahil sa pagluha. Buong pagkatao ko'y mahinang mahina. Pinagod ako ng aking kalungkutan dahil sa pagluhay umikli ang aking buhay. Pinanghina ako ng mga suliranin, pati mga buto ko'y naaagnas na rin nilalait ako ng aking mga kaaway, hinahamak ako ng mga kapitbahay, mga dating kakilala, ako'y iniiwasan kapag ako'y nakasalubong ay nagtatakbuhan. Para akong patay na kanilang nakalimutan parang sirang gamit na hindi na kailangan. Maraming mga banta akong naririnig mula sa mga kaaway sa aking paligid. May masama silang binabalak sa akin, plano nilang ako ay patayin. Subalit sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala. Ikaw ang aking Diyos na dakila. Ikaw ang may hawak nitong aking buhay? Iligtas mo ako sa tagausig ko't mga kaaway. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Sa wagas mong pag-ibig, ako ay sagipin. Sa iyo, Yahweh, ako'y nananawagan. Huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan. Ang masasamang tao ang dapat na mapahiya sa daigdig ng mga patay, tahimik silang bababa. Patahimikin mo ang mga sinungaling, ang mga palalong ang laging layunin, ang mga matuwid ay kanilang hamakin. Kay sagana ng mabubuting bagay, nalaan sa mga sa iyo'y gumagalang nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob, matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Iniingatan mo sila at kinakalinga laban sa balak ng taong masasama. Inilalagay mo sila sa ligtas na kublihan upang hindi laitin ng mga kaaway. Purihin si Yahweh. Kahanga-hanga ang ipinakita niyang pag-ibig sa akin nang ako'y nagigipit at parang lunsod na sasalakayin. Ako ay natakot, labis na nangamba, sa pag-aakalang ako'y itinakwil na. Ngunit dininig mo ang aking dalangin nang ang iyong tulong ay aking hingin. Mahalin ninyo si Yahweh, kayong kanyang bayan. Mga tapat sa kanya ay kanyang iniingatan, ngunit ang palaloy pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Magpakatatag kayo at lakasan ang loob. Kayong kay Yahweh nagtitiwalang Lubos.